Išeimo knyga 37 skyrius. Becalelis padarė iš akacijos medžio skrynę pustrečios uolektės ilgio, pusantros pločio ir pusantros aukščio. Ja aptraukė grynų auksų iš vidaus ir iš išorės. Auksinis apvadas buvo aplinkui nuliejo keturias auksines grandis ir pritvirtino keturiuose kampuose po dvi grandis iš kiekvienos pusės. Iš akacijos medžio padarė kartis, kurias aptraukė auksu ir įkišo į grandis, esančias skrinios šonuose jai nešioti. Padarė dangtį iš gryno aukso pustrečios uolektės ilgio ir pusantros uolektės pločio. Iš aukso padarė du herbus, nukaltus iš vieno gabalo, abiejose dangčio galuose. Vieną herbą viename gale, antrą kitame. Ant dangčio padarė herbus abiejuose galuose, išskestais sparnais gaubiančiais dangtį. Jų veidai buvo atgręžti vienas į kitą ir žiūrėjo į dangtį. Padarė dar ir stalą iš akacijos medžio, dviejų uolekčių ilgio, uolektės pločio ir pusantros uolektės aukščio. Jį aptraukė grynų auksų ir padarė auksinį apvadą aplinkui ir auksinę briauną plaštokos platumo, o ant jos kitą auksinį apvadą. Nulėjo keturias auksinės grandis, kurias pritaisė keturiuose kampuose prie kiekvienos stalo kojos ir į jas įkišo kartis stalui nešioti. Kartis padarė iš akacijos medžio ir aptraukė auksu padarė ir įvairius stalo reikmenis iš grino aukso, dubenis, taures, smilkituvus ir podelius skyščiams aukoti. Žvakidė buvo nukalta iš grino aukso. Iš jos lemens ėjo šakos, taurelės, buoželės ir žiedai. Šešios šakos iš abiejų šonų, trys iš vienos pusės ir trys iš kitos. Po tris riešuto pavidalo taureles, po boželę ir žiedą buvo ant kiekvienos šakos, kurios ėjo iš žibinto lemens. Ant pačios žvakidės buvo keturios riešuto pavidalo taurelės su boželėmis ir žiedais. Viena boželė po dviem iš jos išeinančiom šakom, kita po dviem iš jos išeinančiom šakom ir trečia po dviem iš žvakidės išeinančiom šakom, visoms šešioms šakoms. Boželės ir šakos buvo nukaltos iš vieno gabalo, grino aukso. Iš grino aukso buvo padarytos ir septynios lempos, gniptuvai ir indai nuognaiboms. Žvakidė ir visi jos priedai buvo padaryti iš talento grino aukso. Iš akacijos medžio padaręs milkimo aukurą. Jis buvo keturkampis, uolektis ilgio, uolektis pločio ir dviejų uolekčių aukščio. Keturiuose jo kampuose buvo poraga. Jį aptraukė grynų auksų, viršų, šonus ir ragus ir padarė jam auksinį apvadą aplinkui ir dvi auksinės grandis po apvadu dviejose kampuose kartims įkišti, kad jį būtų galima nešti. Kartis taip pat padarė iš akacijos medžio ir aptraukė auksu. Patepimo aliejus ir smilkalai buvo pagaminti vaistininkų būdu iš tyriausių kvepalų.